Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. Yo estoy ready 24 hours. El padre, pídame la bendición. Tú no metes cabra, biche. Tú no metes cabra, biche. Tú no metes cabra, biche. Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no te cabras. boca vamos a Yeah, estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma. Ando con adidas veloces como puma. El Undertaker saliendo de la bruma y se apagan las luces. Prende el wax para que me muse. Tú no metes cabra, tú no luces. No es Mercedes, es que lo conduce. Y dime que son retras sin un Jordan que las use. Yeah, evita el delay. Que si no te ponchamos, te damos son Miami sin labrón y wey. Nos vemos en switch, aunque me fiche. Me tiran, pero soy un piche. Hueva loca que me la chiche. Yo matando y tú mirando en la pliche. Yeah. Yo la calle sin ser bichote. Un melón y pico dentro el pote. Yo tengo el pique flow chipotre. Shaquille O'Neal le bajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era. El responsable de que ustedes se cayeran. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera. Y el sour dice el director de la nevera. Se bebida chinga como en pro. Yo soy un Tú no metes cabra, Mambiche, Tú no metes cabra, Mambiche, Tú no metes cabra, Mambiche, Tú no metes cabra, Saramambiche. Tú no metes cabra, Mambiche, Tú no metes cabra, Mambiche, Tú no metes cabra, Mambiche. Y si te me poca, nos vamos a switch. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo. this music. El jefe. Mambo Kings. Mambo Kings.